աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Անցած մի քանի օրերի երևի ամենա կարևոր զարգացումը եղել է այն, շատ իհարկե ծանր, տհաճ, բայց այնուամենայնիվ, որ ադրբեջանական կողմը տեղադրել է այսպես կոչված անցակետից բացի նաև անznագրային ստուգման հսկիչ կետ եւ իրականացրել է մի շարք Արցախյան ապետյան քաղաքացիների անznագրերի հսկում, ստուգում, որը կոպիտ խախտում է ոչ միայն այդ Չարաբաստիկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի, այլ ընդհանրապես մարդասիրական իրավունքի։ Ավելին մեծ շուկով տոնվել է այսպես կոչված էկոակտիվիստների ստի էկոակտիվիստների դուրս գալը Շուշիի մոտակայքում, որտեղից նրանք իրականացնում էին Արցախի շրջափակումն ու պաշարում։ Այդ էկոակտիվիստները դժբախտաբար իրենց աշխատանքը իրականացրել են։ Ինչ են արել։ Ինչ հիմնական հետևանքներ կարելի դիտարկել այս ամենի արդյունքում։ Նախ եւ առաջ նրանք իրականացնում էին Արցախի շրջափակումը եւ պաշարումը։ Երկրորդը նրանք վերացել են Բերձորի կամ Լաչինի միջանցքը կներեք արտահայտությանս համար Պրախադնոյ դվորի։ Երբ որ ցանկացած մի կիսը խելագար, ինչպիսին էր օրինակ այդ կինը, որ խեղտեց, սպանեց աղավնուն, ինչ որ մի այլ տականք, որը ասում էր որ հայերին պետք է կոկորտը կտրել եւ արյունը օգտագործել նովրուզ քեբաբի պատրաստման ժամանակ, չգիտեմ, այլ ինչ որ անկապ մարդիկ կարող են գալ եւ փակել մի մայրուղի, մի շնչերակ, որը ունի միջազգային փաստորեն կարգավիճակ։ Այսպիսով նվաստացնելով նաև Ռուսաստանին, ինչի՞ չէ նաև քաղաքակիրթ հանրությունը, որտեղ որևէ մեկը փաստորեն որևէ գործում քայլ չի ձեռնարկել այս ամենը կանխելու համար։ Հետևաբար այսպես է հիմա էլ տեղադրել են այդ հսկիչ կետը եւ ստուգում եւ զննում են Արցախի քաղաքացիներին։ Պարզ է, որ այսօրվա այդ միջադեպը, որ նրանք ստուգել են մարդկանց, ուղակի ցուցադրական է, իրականության մեջ այն դառնալու է արևանգման, բռնությունների, շորթումների եւ ճնշումների կետ։ Գեստապոյի մի անցակետ։ Մենք պետք է սա լավ հասկանանք, նամանը որ Արցախի բնակության մի պատկայելի զանգվածը գիտի դա ինչ է, Ստեփանակերտի օթանավակայանի օրինակով 1991 թվականին, երբ որ այնտեղ տեղակայված եղել ադրբեջանական օմոնը, խայտարակ երևույթ է։ Մեկնարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ-ի արտգործնախարարների հանդիպումների Վաշինգտոնում, ասեն, որ մինչ այդ Էնտոնի Բլինկենը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ասել է, թե արտգործնախարարը հայտարարել է իր Twitter-յան էջում, որ նա խոսել է Ադրբեջանի նախագահի հետ եւ փոխանցել է իր խորին մտահոգությունները եւ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ բարձր է գնահատել Ալիևի ջանքերը ուղղված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների խաղաղ կարգավորման։ Անբացատրելի, անմեկնաբանելի երևույթ է այս ամենից հետո ինչևէ որը մեկից չպետք է նեղանանք ասեմ որ շատ հետաքրքիր էր նաև ադրբեջանի նախագահի այցը Թուրքիա որտեղ նա հանդիպեց սրտի կատվածք թե ուղերի կատվածք ստացած Էրդողանի հետ բնական է որ սա լավ խաղացած շոու էր այն ժամանակ մենք անդրադարձել ենք դրան եւ մի շարք կարեւոր հայտարարություններ են հնչեցվել այդ հանդիպումների ժամանակ նախ եւ առաջ Ալիևը հայտարել է որ մի քիչ ավելացել է այն բանաձևը որը ժամանակին Հեյդար Ալիևը եւ Թուրքիայի նախագահներն են այն ժամանակ իրարել մեկ ազգ երկու պետություն, նա ավելացել է մեկ ազգ երկու պետություն, մեկ բրոնզկ։ Տեսնում եք ինչպիսի բրոնզկ է դարձել մեր բոլորի գլխին։ Ավելին նա հայտարել է, որ Էրդողանը պատմական կարևոր ներդրում ունի ընդհանրապես թուրքական թուրքական աշխարհում։ Պետք է սրա հետ համաձայնել, իսկապես։ Էրդողանը փոխել է Թուրքիան։ Անվերադարձ տեղափոխել է այն այլ զարգացման հարթություն։ Հիմա ով օրել որ գա իրենից հետո արդեն զարգացնելու է պանթուրքիստական նկատորներ ունեցող երկիր։ Հին Թուրքիան չի լինելու։ Այստեղ կարելի է համաձայնել։ Իսկ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նախագահը 1000 տուն է կառուցելու Թուրքիայի երկաշարժից տուժած մարդկանց համար։ Ասեմ, որ իհարկե Ալիևի այցելությունը նաև ներքաղաքական կարևորություն ունի, որովհետև սրանով Ադրբեջանի նախագահը անուղակի ձևով սատարում է Էրդողանին։ Եվ ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահ, նաև թուրքական Կիպրոսի նախագահն է հայտարել, որ Էրդողանը համարվում է այսպես կարևորագույն դեմքերից թուրքական պատմության մեջ եւ վարում է շատ նախաձեռնողական, մարդասիրական եւ էֆեկտիվ արտաքին քաղաքականություն։ Ու մարդասիրականը բարձ է մենք դնում ենք ճակերտների մեջ։ Վերջի մի քանի օրերին հյուսիսային Սիրիայում թուրքական կառավարության սատարման ներքո գործող տարբեր ահաբեկչական կազմավորումներ բղծել են եզդիների գերեզմանոցները, քանդել եւ ավիրել է մի քանի այդպիսի գերեզմանոց։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ բոլոր այն ժողովուրդներին, որոնք թուրքերը դիտարկում են որպես իրենց ճշնամի, մենք ենք, եզդիներն են, ասորիներն են, հույներն են, այսպիսի ցեղասպան քաղաքականություն են իրականացնում։ Շատ հետաքի զարգացում տնեցավ Իրանում։ Իրանում հանդիպեցին Իրանի եւ Իրաքի նախագահները, Իրաքի նախագահ այցելությամբ պաշտոնական այցելությամբ եղել է Թեհրանում, նա հանդիպել է եւ Իրանի նախագահի, եւ հոգեվոր առաջնորդի, այսինքն գլխավոր գերագույն, այսպես դեմքի հետ Իրանի այետոլլա Խամենեի, ինչպես նաև Իրանի խորհրդանի նախագահի հետ շատ ջերմեն անցել այդ ամենը եւ մենք տեսնում ենք, որ իսկապես Իրանը շատ կարեւոր քայլեր է ձեռնարկում բոլոր հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացման տեսակետից։ Իսկ Իրանի արտգործնախարարը ձթենու ծառ է տնկել Լիբանանի եւ Իսրայելի սահմանին։ Շատ խորհրդանշական երևույթ է, ինչ է սա նշանակում, կարելի է կրահել, ասինքն Իսրայելի անվտանգությունը կախված է նաև Իրանից, եթե Իրանը չի կամենա, ուրեմն կարող է խաղաղություն չլինի, այս տեսակետից էլ կարելի է դիտարկել։ Մի աննախադեպ զարգացում տեղնեցավ Իսրայելի խորհրդարանում։ Իսրայելի կնեսետի խորհրդարանի 32 падգամավորն է, այսինքն падգամավորների մի պատկարելի մասը նամակ են հղել արտգործնախարար Կոյենին, եւ հորդորել նրան, որպիսի նա ճանաչի հարավային Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Այսինքն Իրանի տարածքից դուրս տարածքային ամբողջականություն են հարցականի տակ դրել։ Սա իհարկե շատ վատ ընդունվեց Իրանում, ավելին նույնիսկ շահի որդի Ռեզա Փեհլևին, որը մենք խոսել ենք դրա մասին ձեզ հետ, այցելել Իսրայել, կոշտ գրարում է արել իր Twitter-յան էջում, համարելով դա անընդունելի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը նաև խաղացնում է այդ թուրքականության քարտեզը, նույն Իրանի պարագայում բնական է նաև սա չի կարող մեզ չի անհանգստացնել։ Շատ է տակի զարգացում տնեցավ Չինաստանում։ Չինաստանը պաշտոնապես սկսել է կառուցել մի նոր, շատ հսկայական նախաձեռնություն տրանսպորտային երկաթգից դեպի Պակիստան ու Պարսից ծոց։ Այդ երկաթգիծը նաև Իրանի հետ կունենա կապ ընդհանուր ծախսը 58 միլիարդ դոլար, երկարությունը 3000 կիլոմետր։ Շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որը կուժեղացնի Չինաստանի դիրքերը տարածաշրջանում ոչ միայն Պարսից ծոցում, այլ նաև Հնդկական օվկիանոսի акվаტორիայում։ Այսպիսինն էին հիմնական կարևոր զարգացումները, թանկագին բարեկամներ, պինդեղեք, հնարավորություն կա պահելու եւ փրկելու Արցախը, Պարզապես պետք է արժանապատիվ ձևով մոտենանք։ Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։